Näme diýýär Enes ibn Malik razyýallahu anhu, Enne a'rabiyyen bale fil mesjidi. A'rabiy diýdigi çarwa arap. Şäherde ýaşaman çölde näme çarwada ýaşaýan araba a'rabiy diýilýär. Bir a'rabiy bir çarwa arap geldi dänim näme ýaňy yslama girendi mesjit näme Allaň oýy näme ony bilmedi dänim diýýär fil näme bale fil mesjidi diýýär. Mesjide girdi siýmäne durdy diýýär. Düşündiňmi? Buny gören adamlar faqama ileýhi. Göni oňa näme ylgap bardylar diýýär. Badyl kowum oturandan beri Sakama eli göni turup oň ýanyna bardylar. Biri sögmäne bardy, biri urmana bardy, biri käýemäne bardy. Resulalla-da adamlaryň oňa hüjüm edip, nämä topulyp başlanlaryny görende näme diýdi? Da'uhu, degmäň oňa diýdi. Resulalla näme, ylymsyz bilen näme, ylymsyzyň gatnaşygyny eden zat, ol bendäni iteren zat nämedi? Allaň oýuny depelemek däldi. Ylmy ýokdy. Allaň oýuny görmändi. Ýa Allaň oýunyň nämedigini eşidäýse-de, onuň näme sylaglanýandygyny, tagzymlanýandygyny bilmändi bende. Şonuň üçin Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem muňa näme diýýär? Da'uhu, ashaplaryna diýýär, degmäň oňa diýýär. Ve la tuzrimuhu, siýdiginem kesmäň diýýär. Näme üçin? Sizin adam erbet kesellere uçrap bilýär. Şonuň üçin bir adam gorkuzyp siýdigini kesdirseň, ýa özi kesse näme, hatda medisina säbit etdi, uly-uly kesellere uçrap bilýär. Şonuň üçin Resulallah bu näme, hatda ruhy näme duýgusyny göz öňüne tutuşy ýalak näme, oň beden näme saglygyny hem göz öňüne tutdy. Wa la tuzrimuhu kesbaň hidigin diýdi. Näme, belki ony gorkuzarsyňyz ýa-da näme kesele uçradarsyňyz. Soňra näme hemme kişi Resulallah näme diýen zadyna boýun bolurdy, gaýtdylar, degmediler. Näme ýaňky adam syp bolandan soň, felemma faraga, ýani felemma faraga syp bolandan soň, Da'a, Resulallah çagyrýar, bidelwin min ma'in, diýýär. Bir wedre suw getiriň, diýýär. Fasabbahu aleýhi, soň ony näme, ýaňkyň siýdiginiň üstüne näme, guýaýýar. Ondan düşündirýär, ýene bir ylymsyzlyk bilen şeýtse, bir wedre suw guýaýyň, diýýär. Şo suw näme, şoň siýdigini näme, daga atýar-da, ýere siňdirýär, aýyrýar. Bu näme, haçan-da ýeriň arassalanmaklygyny howluksak edilýän zat. Emma bir ýere biri siýipdir, hä, Şo ýeri ulanmaklyga edil mätäçlik çekmesek, ýeliň we günüň täsirinde şo ýer gurasa, ýer arassalygyna dolanyp gelýär. Emma metjitde näme, bäş wagt adamlar namaz okamaklyga mätäçdi, şoň üçin bunuň çalt arassalanmaklygyny isledi, şoň üçin suw guýdy. Emma çalt arassalanmaklygyny islemeseň, ýel guratýar, gün guratýar, aý guratýar, boldy, şoň näme, eseri ýitdimi, şol näme, arassa. Şoň üçin biz elmydama näme, şuňňalak münker görsek, Näme, bu münkeri gaýtaramyza Rasulallanyň näme, göreldesini tutmaly, ýumşaklyk bilen gaýtarmaly we edebini öwretmeli. Indi Rasulalla näme, buňa buňalak edep bilen näme, ýazgarman, sögmän, ýöne sadaça näme, eden zadyny düzetdi welin, ýaňky agraby näme diýdi, elini galdyryp, Allahumma rhamni we Muhammada we la tarham ba'dana abada diýdi. Muhammed pygamberimiň gowy edep-ahlagyny gördi. Bu sahabalarym urjak bolup topuldy welin, bulardan-a öýkeledi. Rasul Alladanam hoş boldy bende. Näme diýdi? Rabbym meni Muhammedi bagyşla diýdi. Meni we Muhammede näme rahmet diý? Etdi, menden başga hiç kim bagyşlamady. Olaň baryny öýkeletdi. Buňam bu ýalňyşyny näme? Ýene näme etmedi? Rasul Allaň hem adyl bolan. Ashablar topuljak boldy, ýa bulaň ýalňyşyny saklady. Indi bärde ol bulaň hakynda ýalňyşdy. Näme? Allaň rahmetini diňe özüni Rasul Allah çäkläp goýdy. Şonda pygamberimiz muňa näme diýýär? Kad näme? Hajjarta wasiýa diýýär. O giň zat daraltma diýýär. Allaň rahmeti inşallah näme hemmämize-de ýeter diýýär. Elmydama Resulallah bir terezi ulanmadyk, iki terezi ulanan. Seň hakyňda-da ulanyp başaran, buň hakynda-da. Näme eken adamyň näme meýdany, adamyň sidigi näme özem uly nejasatlardan eken. Düşündiňmi? Şoň üçin näme iýmeklik, etmeklik bolanok. Beý diýsek, oglanlar geň borma, sidig iýýän many. Ýa bok iýýän bamdä? Sopy tarykatlar öz pirleriniň bokuny iýýär. We ýalan sözleýän bolsak näme, Allatagala bize mynasyp derejesini bersin. Bize mynasyp näme, jezasyny bersin.